الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكير رحمنا أماني زين في صلى الله عليه وسلم tuka tukiendeleza darasa letu za asubuhi na kitabu yetu insha Allah kitabu tumeanza kitabu cha usul athalatha msingi mitatu tukamaliza tukaongelea moja tumesema nazo ni vitu vitatu ambazo mwanadamu ataenda kuulizwa katika kaburi swali tatu marabbuka madinuka man nabiyuk ma'rifatullah maarifatu nabihi, maarifatu dini lislam. Nani mola wako, dini yako, mtume wako. Sasa tumeongelea dini mm, Allah subhanahu wa ta'ala. Swali ya kwanza ambaye tutaenda kuulizwa marabbuk nani mola wako? Hiyo tumemala tumemaliza kuongea, tutaingia katika asli ya pili, swali ambazo tutaenda kuulizwa. Swali ya pili ni ma dinuka maarifatu dini lislami biladilla kujua dini ya Kiislamu kwa dalili al-aslu thani maarifatu dini lislami biladilla kujua dini ya Kiislamu kwa dalili nini uislamu alislamu huwa istislamu wal istislamu lillahi bitawhid uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauhid kwa Allah subhanahu wa ta'ala lahu bitaa na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala katika taa yake katika yale ambazo ameamrisha katika miongoni mwa taa sala saum hizo vitu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kukubali na kutekeleza wal khulusu ashirki wa ahlihi yani mtu kuepuka na shirki na watu, watu wake washirikina wa huwa thalathatu maratib Aa, ah, na Uislamu iko stage ama iko martaba tatu. Martaba ya kwanza kabisa ni al-Islam. Ya pili al-Iman, ya tatu al-Ihsan wa kullu martabatin laha arkan. Kila martaba ama kila stage iko na dalili na arkani yake na dalili yake. Arkan ni nini? Arkan ni nguzo kama vile nyumba bila nguzo haiwezi simama na Uislamu wa mtu bila hizo nguzo haiwezi simama ukiwa, ukina, ukiwa na Uislamu lakini Uislamu wako haina hizo nguzo basi Uislamu wako iko na shida iko na halal ndani yake farkanu lislami khamsa nguzo za Kiislamu ni tano kama inavyojulikana ya kwanza ni shahadatu an ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah mshuhudia ya kwamba hakuna mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya pili nguzo ya pili ni iqamu iqamu salah kusimamisha sala kwa arkani yake kwa wajibati wake kwa kwa wakati wake wa itai zaka ya tatu nguzo ya tatu ya Kiislamu <clears throat> ni zaka kutoa zaka kwa yule ambaye mali yake imefika kiwango cha kutoa zaka yanne ni saumu Ramadhan kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan ya tano ni alhaju, haju baitillahi alharam, mtu kuhiji ama kusudia kwenda kutekeleza ibada ya haji kwa yule mtu ambaye ana uwezo ya kwenda na kufanya hiyo hiyo ibada. Kwa hivyo Uislamu nguzo yake ni tano. Bila hiyo nguzo Uislamu wa mtu hakuna ama iko na halal kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusu sala inna baina rajuli wa baina shirki wal kufri tarku sala baina ya mtu na kufr na shirki ni yeye kuacha tu sala mtu akiacha sala hana hana dini hana uislamu na mtu wa masahaba hawakuwa wanaona kitu chochote ambacho mtu akiacha anatoka katika Uislamu isipokuwa sala fadali nguzo ya kwanza ambayo tumetaja ni shahadati alla ilaha illa Allah kushuhudia ya kwamba hakuna hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah dalili yake ni nini dalili ya kuonyesha shahada ni miongoni nguzo tano ni shahada eh, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema anashuhudia kwanza kwanza kabisa Allah anashuhud anatoa shahada kwa nafsi yake ya kwamba hakuna mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye na, na, na malaika vile vile wanashuhudia hiyo shahada na ulul ilmi na wenye elimu katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutukuza malaika na watu wenye elimu ame amekutanisha ame amekutanisha ama ametaja pamoja na jina lake katika jambo ambayo ni jambo muhimu ambayo ni kalimatu tauhid hiyo hiyo ni mankaba ama ni sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na daraja amewapatia malaika na watu wenye elimu ومعناها لا معبود بحق إلا الله معنى na maana ya shahada an la ilaha illa Allah ni na kwamba la maabuda bihaqqin hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wenye kuabudiwa ni wengi lakini yule ambaye anafaa kuabudiwa na anastahiki hiyo ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lakini kusema la maabuda illa Allah yani hakuna mwenye kuabudiwa isipokuwa Allah tukisema tutakuwa hatukumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wanaoabudiwa ni wengi sana kwanza wanasema huko India peke yake wenye kuabudiwa wanafika kama elfu elfu tano hivi kwa hivyo hao wote wanaabudiwa, lakini wale ambao yule ambaye anastahiki na anafaa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La ilaha nafian jamia ma yu'badu min dunillah. La ilaha hii neno la ilaha illa la ilaha peke yake inakanusha kila kinachoabudiwa min dunillah illa Allah inathibitisha ibada kwa Allah peke yake وحده وكي بكيك لا شريك له انا مشريكه ketika عباده الله سبحانه وتعالى كما أنه ليس له شريك في ملكه كما vile vile الله سبحانه وتعالى انا مشريكه ketika ufalme وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى تفسير yake تفسير هي كلمه يا توحيد ambayo inabainisha zaidi ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun Ibrahim Nabiullah Ibrahim alayhi salam anawaambia babake na kaumu yake innani bara'un mimma ta'budun hakika mimi niko mbali na yale ambayo mnawaabudu miongoni mwa masanamu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin bali mina maabudu Allah peke yake ambaye ameniumba na yeye ndo ataniongoza وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون كلمة كما هي يتوحيد إبراهيم عليه السلام ألفنيا في عقبه يعني في ذريته كتك ذريةك وتتوك وقبل وبعدك كما في المتاج كتك سورة البقرة بعد يكجوا هي أيوة كلمة nakuifahamu na kuambia kwa umu yake yeye kwamba hako pamoja na wao akahusia watoto wake na wajukuu wake baadaye kuondoka laallahum yarji'un wa qawluhu ta'ala qawli ya Allah subhanahu wa ta'ala pia ni yenye kubainisha hiyo kalima zaidi qul ya ahla alkitabi qul yani alkhitabu huna linnabi sallallahu alayhi wasallam mwenye kuambiwa hapa ni mtume sallallahu alayhi wasallam ewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam waambie hawa wenye wamepewa vitabu ambao ni Mayahudi wa Nasara, taala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kujeni kwa kalima ambaye itakuwa ni sawa baina yetu na baina yenu, ambaye ni kalima tu tauhid, kalima ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kalima yenyewe ni gani? Alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a, tusimwabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusimshirikishe na chochote wala يتخذ ba'duna ba'dan أربابا min دون الله ولا سجاليه baadhi baadhi wengine ni viungu wanaoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala fa in tawallu faqulu shahadu bi anna muslimun wakikataa na wasipo wakikataa kuamini na wasipokubali wasipo maneno yenu waambieni ya kwamba si, chudieni ya kwamba sisi tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala hiyo yote ni dalil na dalili yenye kuonyesha kalima la ilaha illa Allah ndo kalima muhimu mtu anafaa kuizingatia na kujua maana yake ودليل شهادة أن محمد رسول الله دليل يا شهادة أن محمد رسول الله ni قول يا الله سبحانه وتعالى aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim hakika imewakujia rasul ambaye ni miongoni menu ametoka maana na nyinyi Mtume sallallahu alayhi wasallam ni binadamu kama sisi na ametoka katika kabila miongoni makabail ambazo zinajulikana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina rahufur rahim yani ni mwenye akona shafaka na rahma kwa waumini ndio maana mtume Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika aya nyingine fabima rahmatin min Allah linta lahum mtume sifa yake ni unyenyekevu na rahim kwa kila mtu wa maana shahadati anna muhammadar rasulullah na maana ya shahada anna muhammadar rasulullah ta'atuhu fi am, ma amar ni kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yale ambayo ameamrisha wa tasdiquhu ma akhbar na kusidikisha yale ambaye amesema miongoni ma vitu ambazo zitatendeka baada ya kuondoka sisi adhabu alqabr eh, aljanna annar as hizo vitu zote ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo hata kama bado tujaona ni mtu kusadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu kama hizi ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja waumini katika mwanzo wa suratul baqara akataja sifa zao miongoni mwa sifa zao alladhina yu'minuna bilghaib wanasadikisha vile vitu ambazo hawajaviona bado tunasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutajia kuna akhira, watu wataisabiwa kuna wenye wataingia peponi, kuna wenye wataingia motoni, kuna sirat. Hizo vitu zote Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja, lakini hatukuona. Lakini na mwanadamu, mwanadamu mara nyingi anasidikisha kile, kile kitu ambacho ameona. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amesifu waumini kwa hii sifa. Sifa yao ni yu'minuna bilghaibi, yani wanasidikisha yale ambayo hawajaona wayuqimuna sala na unasimamisha sala kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam maana ya shahada anna Muhammadar Rasulullah si ni kusema uh, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu peke yake na ufati venye anasema ta'atuhu fima amar unamti katika yale ambaye ameamrisha wa tasdiquhu ma akhbar na unamsidikisha kwa yale ambaye ametaja wajtinabu ma anhu naha wa zajar na kuepuka na yale ambayo ame akakataza na akakanusha wa alla yu'bada illa bima shara na, na Allah subhanahu wa ta'ala asiabudiwe isipokuwa kwa yale yale ambazo ameweka sharia ile sharia ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufunza Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea lakini ukileta sharia ambayo sio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuwa ni mwenye kurudishiwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadith man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad mtu ambaye atazusha katika dini yetu jambo ambayo haiko katika dini Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumrudishia ودليل الصلاه والزكاه دليل kwa hivyo tumetaja dalil ya shahadati an la ilaha illa Allah ambaye ni wa anna muhammadar rasulullah ambaye ni nguzo ya kwanza miongoni mwa nguzo za Kiislamu ya pili ni dalilu as-salati waz-zakah nguzo ya pili na nguzo ya tatu ambaye ni sala na zaka tafsiri yake ni nini tutaongelea kesho insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka